radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudis a l'edició 484 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala La Quartera del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el boi millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum. Aquest programa, que avui arriba a la seva edició 484 i que amb tanta passió i amb tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Avui és un programa d'allò més especial, ja que les nostres amigues de Can Capa i de la Comissió de Festes Populars de Sabadell s'estan currant un curs de so i llums guapíssim i ens han convidat a que us expliquem com funciona l'edició de podcast. Moltes gràcies a la gent de l'organització per pensar en nosaltres i a totes les que avui us heu acostat aquí. Moltes gràcies, penya. El primer, però, que farem, com sempre, serà presentar la gent que ens acompanya a la taula del programa. El primer a ser presentat, aquest que porta les tecles, aquest que té uns ditets màgics que ens fa tots els talls necessaris, el nostre reverendo Tecles. Què passa, Ricky? Ei, què tal? Doncs pues molt bé, aquí estem gaudint, gaudint de, de, de Valent amb tot el que hi ha hagut abans que no, que no hem enregistrat però que ha estat molt interessant, que hem estat explicant a la gent, de, a la gent del casal i, de, i de la C, C, CP, CFPS eh, pues, pues com es fa un podcast i a nivell tècnic i, i no només a nivell tècnic sinó també a nivell d'organització, de, de gestió, de, de continguts, etc. O sigui que molt contents de, de, molt de poder Eh? Sí, la veritat que sí. Ens, en, a mi m'ha fet molta il·lusió, la veritat, perquè no, mai mai m'havia parat a pensar què és el que fem i ho havia hagut d'explicar de, i sembla que no, però alguna cosa fem. <laughs> un altre que no pot faltar mai, un altre que és un tiro fijo, un altre que ens encanta que vingui, que tira tema zaranganos brutals, directe des de Barberà del Vallès, és la nostra estimadíssima Sadi. Què passa, guapa, com Hola, vas? Hola, què tal? Molt bé. Molt bé, molt bé. Pues amb ganes sempre, sempre, perquè cada tres setmanes així que sempre que vinc, vinc amb moltes ganes. Vens a tope, clar sí, que sí. sí. Sisè programa ja, eh, s'ha dit? Sí, Digue, sí. Digue-m'ho bé. <laughs> sí. Molt bé, i aquest que us dona una mica la xapa és Solisme i estic molt content també d'estar amb totes vosaltres. Anirem avui de cara a Barraca perquè com que ja hem fet força, força xerrera prèviament al programa, doncs avui no, no hem preparat ni dedicatòria ni res i anirem directament a, a la música, que és, el que, que és el que ens agrada. Els primers a passar són Zo, aquest col·lectiu musical valencià nascut el 2014 a Gandia. Els integrants de la banda són Toni Sánchez Sánchez, Pancho, l'Arnau Jiménez, Marcos Úbeda, Héctor Galán i Nacho Ciscar. Zoo han tret la seva darrera cançó, ja que s'acomiaden dels escenaris després de 10 anys. Us portem al seu últim tema, el videoclip del qual es veu la mona del logotip de la banda com pren la paraula i narra la història del zoo. És una cançó farcida de referències on repassa tota la seva trajectòria. Us assem amb zoo i el seu epíleg. Endolla, endolla la reggae. pas del temps és sols perversió, tu saps de mi massa, jo no sé qui sóc o què som. Jo vaig escapar d'un zoo i què puta és la guerra i quina pau el bosc. Estava jo dormint al meu cau, era 2013. Va aparèixer Pancho amb ritmes, lletres, somnis esgarrats en bolses, ens llancem al riu al 2014, estiu bonic sentir-se viu i gràcies a Da Sousa i l'amor dels meus. Benvingut Marcos, benvingut Arnau, tot això ara és vostre, tot això ara és teu. Va vindre Héctor, ell, tan galant, tan distret, ja va fins el sostre la furgoneta. Molta més passió que excel·lència als concerts, moltes samarretes a la meua jeta. En un any han canviat el plan, segon àlbum, queda poc sal i s'ho passen mal. Sonaran més himnes i xiran les nòmines, por suor i llàgrimes, tot això és raval. Ja està van a tret, ciscar, tan qui sap, tan discret. falta algo y no sé qué es. Toquen a la porta y alegría. Era pollet, convenía. Com elefant en cacharrería i la màquina engrasada, les factures pagaes, s'allarguen les ressaques, no guanyen pa empastraes, respecten els correles, ignoren els tolais, excepte en aquell poble que acaben a galtaes. Fi del primer cicle, m'he deixat tants noms, com diria, la perruqueria, ells saben qui són, molt de jaleo, de deshonrat i farandoleo. Algú va pensar en fer cançons? absolutely. zero any de i de pandèmia, la que vam viurar no tenir nom. Que previsors que vam ser guardant llenya i que inexplicable tindre tanta sort. Va ser estranya, fecunda, bohèmia, poca pirotècnia i molta diversió. Si he de posar nota a este període d'incerteses i angúnia, jo li doni un punt d'inflexió. De tobogans i d'ironies, de llepolies, si fores jo també ho faries, menys tonteries, ovacions i trofeus, la gent en peu al Coliseum donant-se la pau i en harmonia. I la ideologia dia què va ser d'això? Ells t'ho contarien, però no vull jo. Pujar a un altar, castigar, demanar perdó, no arribar al dia, no sóc religiós. Bojos del goig i la paraula en peu. Rojos i ateus, caiga qui caiga, veus? Filòsof d'after hours i de sobretaula és meus. Estil agitació i propaganda. En la samarreta corbella i martell i altres conviccions que em van donar treball. Va ser tan bonico deixar-se la pell, però una faena per a sempre mai. Els i busqueu-nos al sud, on no seguim les modes i escorrem el discurs de causes comuns. La nostra zona és l'escenari, pintamones, el llit, el parc i el diccionari, la barra i el vermut. I hem deixat un rastre de verí, de mares a fills, podeu traure pit i amics, no patiu per mi. Que vaig tindre sort i bona vida, missió complida, che, que sigo sigut Sí. eren el zoo i el seu epíleg, primera bala d'aquesta edició 484. Eh, bueno, bé, no? El zoo... Bé, quina llàstima que s'acomiadin. Sí, sí, anava a dir mateix. Sí, S'acaba sí, s'acaba en el zoo i s'acaba també Mafalda sí. grans bandes que, que ens van deixant, però bueno, també, és, també és cert que, que quan unes marxen altres arriben, altres i, arriben. i això també també és interessant. Bueno, I es pot seguir sentint la seva música igual. I tant, o sigui que... i tant que sí, sí, sí. ho, ho seguirem gaudint. Ara és el torn de la mestra Sadi, que, que comença amb la seva primera cançó, que portaràs? Doncs jo vinc avui amb el primer tema una mica tranquil·lito però duro, jo com sempre hi... <laughs> Dale duro, Temas. man. Foli, foli. Eh, amb los chicos del maíz uh. con Tribade. Buah, toma ja. Eh, Quina és un mescla. tema Sí, és que és un tema de l'últim àlbum de Los Chicos del Maíz que estan fent col·labos amb grupazos que fa, no sé si tres programes, ara ja no recordo perquè com vinc així, eh, vas portar tu lo de Crypto Bros, que Bo. també és d'aquest àlbum. Brutal. I jo porto aquesta, que es diu La Siembra, i bueno, poca més presentació. Dale a les tecles, Ricky. Sindical, sindical, sindical, de los chicos del maíz. Está feo fardar, está feo ostentar. No te he visto por el barrio. Saca el fajo para sacar la compa del talego. Saca el fajo para la caja contra los desahucios. Está feo fardar, está feo ostentar. No te he visto por el barrio Saca el fajo para sacar la compa del talego, saca el fajo para la caja contra los desahucios. Mira mí me cuidan las mías. Ni la Guardia Civil ni la policía. Suda del turista, habla la vecina. Y pasa de Amazon, hay tiendas en cada esquina. Dormidina, opiáceos, la ansiedad nos ata, nos mata despacio. Distribuyamos la riqueza y los espacios. Pongamos en el centro de la vida los cuidados. Somos esclavos del tiempo siempre cosas de provecho, dolores de cabeza, malestar y tristeza, por eso la pereza debe ser un derecho. Quiero aburrirme, ya no quiero competir por un premio que no existe. Quiero domingos eternos y apacibles y quiero que ardan las sedes de fondo buitres. Un techo para mis hermanas, que duren más los fines de semana. No más montajes policiales, patada en la boca de rubia. Confundiste valor y precio, virtud con vicio. Es natural, yo me crié con CPV, tú con Don Patricio. Defiendo mi negocio, flotando en el trapecio, dándole una vuelta a todo, rizando el rizo, contando necios. Toyaco, tú eres un pobre gracia, compadre, gánster es Rodrigo Rato. No puedo estarme quieto y como en Carrie no jodas con la reina del baile. Me la suda Biden, me la suda Obama y me la suda Clinton. Nacha era un polla vieja en 2005, sonando lindo Atrayendo feligreses Y se subo ropa del sastre de las SS Aquí tenemos clase, laureles en el pecho Escupimos las frases, fieles a unos principios Agárrate los machos, esto no sonará en el club, lo harán tu bloque de edificios Se juntaron las genias y los mitos Espartacos de barrio, haciéndolo muy serio Criterio, mientras el mundo arde Lo tuyo barras del consumo, lo nuestro masa madre Está feo fardar, está feo estancar, No te he visto por el barrio Saca el fajo pa' sacar la compa del talego Saca el fajo pa' la caja contra los desahucios Está feo fardar, está feo ostentar No te he visto por el barrio Saca el fajo pa' sacar la compa del talego Saca el fajo pa' la caja contra los desahucios Hablan, ladran, fardan, cantan Pasan, mangan, traman tantas Amasan pasta, fasta, hazla. El perro que reniega de su casta wanna En el rap no please, por aquí todo está chill, nadie será police. Defiendo mi raíz como un fedallín. Vengo de perder la guerra, pero libero París. Esos G's hablan de movie y en las y no le vi. Dime a mí, si eso es su nombre, primo, le vi. Juego fuego siendo azúcar, Salvador, seguí. Manín, yo no canto, hago tesis de abril, Lenin. Con todos los tontos que por lo pronto son todos de box. No hay dos con dos dedos ni ton, son todos del montón. Coño, yo con todo el control, ellos sin ton ni son. Bro, sin condición, por favor, no more, por Dios, ponlo en no. Adoctrinen a gusto que somos las buenas. Ve dormir al pueblo, campo de amapolas. Saca del refajo el extraperlo de mis bisabuelas. Escuchar el tren y sale sol por la trinchera. Ey, verán llegar un su Dos con la cabeza en balas como Kennedy. Por los verdes todos enemis. El frenesí verá su fin en la mesa comiendo solo. Let it be, let it be. de Macy's. Que la más seguida en Insta es Angela Davis. Que las chavalas y fachas ya no se lo tiran. Que no hay que partirse el lomo por techo y comida. Venimos de Jurassic y non-fiction. Ah, de Kenny Arcana, no del hincho. Reserva el arte al artesano, chico, piano, piano. Tranquilos que dejaréis el legado en buenas manos. Está feo fardar, está feo ostentar. No te he visto por el barrio. Saca el fajo pa' sacar la compa del talego Saca el fajo pa' la caja contra los desahucios Está feo fardar, está feo ostentar No te he visto por el barrio Saca el fajo pa' sacar la compa del talego Saca el fajo pa' la caja contra los desahucios Sindicat Habitatge de València és una herramienta d'autodefensa per a la classe treballadora per aconseguir vivienda universal, gratuïta, de qualitat i bajo control obrero. Ja. Ara. Ole, ole. Al seu nivell, eh? Aquesta sí, gent. sí, sí. Espectacular. Tema Zarangano de mm. Chicos del Maíz, amb la col·labora espectacular també. Amb la seva càrrega política de sempre i molt guai. Sí, molt sí. bé, molt bé. La Sadi sempre que ve es queda ben, ben, ben despatxada. Ben despatxada, sí, Molt bé, sí. fantàstica la primera bala de la Sadi, ara és el mestre Tecles que tira la seva primera, que és la que acaba la primera ronda. Amb què, amb què, amb què comences, guapo? Doncs mireu, jo començo amb la meva supersecció Foli Seitan. Foli! Foli! Foli! Foli Seitan, que és el que fem... No li fotem tonyina perquè nosaltres no ens agrada pegar els animals. Nosaltres li fotem el, el seitan. El seitan, el tofu. <laughs> Felicitant és una secció on cada setmana presento aquí una cançó, la temàtica de la qual va sobre veganisme, Go vegan. animal o alguna cosa així. I en aquesta ocasió us porto una penya de, de UK, d'Anglaterra, que es diuen DISL, automàtic, no sé com es pronuncia això, DISL automàtic, així ho he així, trobat, així, així. i extret del seu disc del 2019, Revolution, porta una cançó que es diu I'm a Vegan, i res, doncs ja també bueno, doncs ja he dit de, de què anirà la cançó. No? <laughs> Són dos xavals ahí rapejant a tope i ho fa molt bé, a veure si us agraden. Fot-li! Vamos. Yeah, yeah, come on. Give me the veggies, give me the fruits, yeah, yeah. Give me the greens, give me the roots, what, what? Give me the seeds, give me legumes, come on, come on. I got what you need, I'm giving you truth. I'm a vegan, uh. You could say this is a truth ballad. I start my day off with a fruit salad. I'm carved up, feeling healthy and full of energy. Food is my prevention, I don't need chemical remedies. I don't take prescription pills, I'm never feeling sick or ill unless we talking about the rhymes I spit and how I flip my skill. This is real, gotta maintain fitness. Being vegan ain't a diet, it's a lifestyle and we live this. Plant based bigness, you see the way I lift this. Big heavy weight, I ain't protein deficient. Food is big business and you know the corporations lie. Why would they tell the truth about We ain't carnivores or hunters, we are scavengers like vultures. A scavenger eats decomposing flesh. Carnivores hunting till they prey and eat it raw and fresh. Yeah, we can eat meat, but that doesn't mean we have to. That doesn't mean it's natural. That doesn't mean we can't choose a different way of living that'll help the ecosystem and save results of indoctrination by the ben bona, ben bona, mestre Tecles. Doncs ja està. Aquí, ja està. aquí la primera ronda acabada i ara tenim la participació de l'Oriol, membre d'aquest curs de, de so i llums que, que avui hem, hem estat doncs, donant un cop de mà també a la gent de, de Can Capa i la Comissió de Festes i l'Oriol ens, ens ve a portar un tema perquè també està interessat en fer podcast i a més és un amant de la, de la bona música combativa què portes, Uri? Mira, doncs, primer de tot, gràcies per la, per la classe magistral que ens heu donat abans de, abans de començar a gravar. Eh, ens heu apropat a eh, la cultura de com gravar i va molt bé creix, eh, fundar aquest teixit associatiu i que vosaltres que sabeu d'això, doncs, explicar-nos una miqueta a eh, com fer-ho, així que moltíssimes gràcies, òbviament, també Encantats. a l'organització. I jo simplement us vinc a portar una cançó que sempre m'ha marcat molt i quan ha preguntat, doncs mira, que és One Step Beyond, de la banda britànica Madness, wow. uh, ska a finals dels 70, principis dels 80, uh, ah, al cap i a la fi és el que diu, no? un pas endavant, sempre anar una mica més endavant i no parar-se i anar a buscar, i és una mica doncs, el que estem fent aquí, que és no estancar-se amb el que sabem fer, sinó intentar aprendre una mica més, i res, a, a gaudir-la. Tema zarranga no. You don't watch that, watch this! This is the heavy, heavy monster sound! the Naziest sounds around. So if you are coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. Delirium Tremens amb els Madness i el seu no mític falla. One Step Beyond, brillantment presentat per l'Uri. Fa... Moltes gràcies, molt Uri. Bé. que bé, bé, bé. No fallen, tiro fijo. Molt, molt bé, ara, molt bé. bé. Aplaudiments ai, a la sala. Ai, ai, ai, ai. molt bé, molt bé, molt bé. Doncs si seguim encara més endavant, ara em sembla que tenim, tenim alguna info? Tenim alguna info i bastant important. Eh, volíem enviar una salutació a la gent de l'Obrera, que ahir tristament ja va ser desallotjada i tirada a terra Eh, ràbia, ràbia molta i ràbia, odi. Sí. Sí, sí. De fet, mmm, bueno, amb l'Estefa, que està aquí també <laughs> de visita... <laughs> volíem pujar, volíem pujar a la Mani, però bueno, per coses mmm, de gestió de la vida i aquestes coses no vam poder pujar. Però molta pena que es perdi un espai, però bueno, com ells ja diuen, eh, ja s'està buscant s'estan buscant alternatives i s'està buscant com, com seguir amb això, així que ànims i, i suport sempre. Se les tornarem totes. Això és. Que sí. Sí, sí. Que, I que cabrons, eh? perquè la data era oberta i amb sí. nocturnitat i alevosia sí. i venga, pum, excavadores... A les 6 del matí o a les 7... Perquè no hi hagi, sí. no hi hagi opció a, a protesta, no? allí a fer algun, alguna acció ni res. Sí. sí. Que cabrons. Fastigós. Molt bé, doncs seguim encara amb, amb més programes, seguim després d'aquesta trista notícia que, que no podíem deixar de, de donar avui. Eh, arriba ara amb Paranoia, amb Amparo Sánchez al capdavant. Això és sinònim d'alegria. Alegria, sí. Vaya. Anem una miqueta a canviar, a canviar una miqueta el registre, aquest estat que, que ens ha deixat la, la mala notícia, la trista notícia del desallotjament de l'Obrera. Mm i anem amb Paranoia, banda madrilenya del barri de Lavapiés, formada el 1997. Fan una fusió d'estils com el rock, el reggae o l'esca. Després d'anunciar la seva dissolució l'any 2008, Anys més tard, Amparo torna a la càrrega acompanyada del grup Artistes del Gremio, banda de fanfàrria composta per instruments de metall i percussió i interpretant música i espectacles de carrer. Va ser fundada a Ejea de los Caballeros l'any 2005. Amb Paranoia i Artistes del Gremio, aquest 2024 han tret un treball que porta com a títol Fan Fan Fanfàrria i d'aquest àlbum s'extreu la cançó que tot seguit escoltareu, un tema que de ben segur coneixereu ja que és una versió de la popular cançó d'en Paranoia que té dent. Gaudiu-la! Vamos! Thank you. Què te den? <laughs> Boníssim. Amb Paranoia i Artistes del Gremio des d'aquest fan fan fanfàrria d'aquest 2024 i el tema Zarangano que te den. Fantàstica. Encantada fantàstica. sempre amb aquesta cançó, Pues, doncs, sí. mare, mare, no l'hem ballat quantes vegades. vegades quantes vegades. Sí que és veritat que aquesta versió que han tret és com una miqueta més sostinguda. Més tranquil·leta, més, més tranquil·leta sí. Però bueno... La, mm, es gaudeix igual, sí, sí. Recorda molt l'original, clar que sí. sí. Molt bé, més música combativa de la mà de la mestra Sadi, que, que tira la seva segona bala. Estem en segona ronda, avui eh, em sembla que en farem cinc, com a molt. Sí, sí, sí. perquè ja anem una mica endarrerides, però bueno. I tant ja ens guardem temes tema, temazcles per, pel següent programa. I tant. Bueno, pues jo vinc ara també amb rap hip-hop i breakdance. Eh, breakdance. <laughs> Ritmito ahí. Eh, el grup, bueno, són tres, ¿vale? És Statu Quoniam, eh, Masta Cuba i Pejaguar. Els Statu uh. Quoniam eh, eh, són una... Em sembla que són dos nois que són de Cardedeu. Ah, sí, eh? Sí, Sí, sí, vaig flipar buscant info, m'estava costant molt trobar informació i tal, i al final vaig trobar i es veu que són de Cardedeu, que salutacions també a Cardedeu <laughs> des d'aquí. A la Sara, al Xavi, Ramon, la Irene... Sí. Bueno, clar que sí, tota la, I... tota la penya. Mm. I s'acaben d'iniciar també, bueno, ja feien coses de fa temps, no? però ara han començat a gravar temes, han fet l'àlbum i tal, i està molt guai, la veritat i col·laboren amb la Masta Cuba i el Peja Guar. Masta mm, Cuba, eh, espérate, eh, vale, de Mèxic. És una, és una rapera, no? És una rapera de Mèxic, però està fincada aquí a, a Barna. Ah, sí, eh? Sí. Eh, I aquesta també ja fa temps que, que l'escolto i que la segueixo i, mm, i el, seu, el seu company és el Peja Guar, que és el que produeix les cançons i també canta i col·labora. I la Masta Cuba, eh, vull, mm, vull incidir en que és una noia molt involucrada en, en el món del rap i, i així, mm. I, i està molt involucrada a molts projectes d'apropament a la cultura del rap i el hip-hop a, a gent jove. Ole. Vale? I, o sigui, llegeixo, vale? Eh, en, a més, en col·laboració amb la poetissa Cíntia Franco, van crear eh, Rapquímia, que és un taller que és la unió de diferents disciplines relacionades amb la paraula. Eh, tot això per encoratjar a les dones fent servir la seva veu eh, per arribar a la lliberació amb l'expressió de si mateixes. I sempre està liada amb projectes, amb tallers, amb xerrades i està molt guai, la veritat. I està per aquí per Barna. O sigui seguim que... per xarxes, de sí. Sí. I res, mm, us presento el tema, que està molt guai, és divertit i em càrrega també cañera y así que andaban som Nada nuevo bajo el sol, salgo, no actúo. Trauda descontrol acompañado de otro dúo. Nos toca sudar con la bandera y el jaguar que han llegado a la ciudad por cortesía del búho. Cada profita, cada ready para rockear. No hay tiempo para dudarlo, yo ya no voy a parar. Curte mal hip hop, son we take it back. ey yo, represento la humildad, no reino. Ritmo suave nublidad, yo solo quiero chiqui chiqui chiqui chiqui inspirar. Por eso me dejo la piel antes este criticar. Salda, tú tú tú nada más cuidando a mí. Mira cuánto cabe entramos un una caja. Lice botas al cab, literal, me encanta. No, muy Es free, su pins como un pinis. Eso me da carrera y ahora volan a Olympics. Fem break, fem rap, DJ graffiti, hip hop, todo moviment. yeah, yeah, yeah. Seguim en directe aquí a la quartera, tema zarranganos un rere l'altre, el que estan sonant en aquesta edició 484. Què, què, què? Ara cap on va això? Eh, la cançó es deia Don't Stop, que no ho he dit. Diguem-ho, diguem-ho. I ara cap a on anem? Cap a on anem? Toca a mi. Ara toca. li toca al mestre Tecles. Doncs mireu, la meva segona ronda és... Anava a dir una banda, però és que crec que és una persona sola. Tot i que, després quan ho fan en directe s'ajunta amb algú altre, però el que escoltareu ara és una sola persona, és el, el Paniagua, l'Andrés, no? Es diu Andrés Paniagua de Cerdanyola. Sí, em sona. coneixes? Un, un company de Cerdanyola al Vallès, que ja havia tingut altres bandes i actualment en té una que acaba de treure disco aquest febrer mateix, que es diu Turbomierda, es diu la, la <laughs> Turbomierda, <laughs> I extret del seu àlbum homònim Turbo Mierda d'aquest 2024 us porto una cançó la menys experimental, la menys... perquè ell fa música molt, molt post. Po... Mm. Posteja, eh? Posteja bastant. I aquesta és com la més puncarradeta, aquesta, menys, menys postejada que també, eh? però una mica menys. I dic, vinga, començarem <laughs> perquè han trifinat, començarem amb aquesta i si cas ja en portarem més. Així que us deixo amb Turbo Mierda i el seu temacle Calco. estamos turbo mierda amb el seu calco que... Ens aquest, agrada, eh? Aquest final sonava a Nirvana i tot, eh? Mm. O sigui, això és el més tranquil·let. No, no. Ah, vale. No, lo més punky estàndard, diguéssim. Vale, vale. No tan coses rares que, vale, que vale. fa ell. Eh, vale. Heu d'escoltar, heu d'escoltar tot mm -hmm. el mhm. disc. Eh, ja l'havien portat, ara tingut com un parell de bandes o així que jo, que jo coneixi, mm. i una d'elles, que és de Palacio Malsoñar, també era, crec que també era tot autoproduït, o sigui, ella amb la, es fa les bateries, es fa... s'ho fa tot. Sí, sí, self-service, eh, Juan Palomo, no? Sí, sí, sí. sí. <laughs> Després, pels directes, em sembla que la, la bateria la porta digitalitzada i es porta a, algú que, que, que l'acompanya, no sé si la guitarra o el baix. Molt bé, ens agrada, ens agrada. O sigui que pot muntar, et pot muntar un bolo en un raconet. Ja ves. <laughs> no necessita un escenari gran. Eh, sí. Eh? Està guai, està guai. Ja en portarem alguna més. I ara què tenim? Ara, home, home. ara aquí el Pau, el senyor Pau, el senyor ens vol Pau, presentar un tema, no? Que és, responsabilitat. Que és el que ens va eh? liar per fer tot el, tot el, lo dels podcasts que hem fet avui. Que... Sí, que estan mil mogudes, el Pau no para. Bueno, s'han de fer cosetes, no? Sí, Perquè sí. la ciutat estigui viva i, i les coses funcionin, no? Però super guai la sessió d'avui. Hi havia gent interessada també en muntar podcasts, apropar-los a, al món de la ràdio, a Radiotrama i, i que amb els braços ben oberts doncs, ens hagueu convidat a, i que també esteu fent la sessió aquí, doncs, doncs gràcies per la col·laboració. Molt bé, molt bé, molt bé. Perquè eh, nosaltres érem una part d'aquest cicle, però també hi havia, a part del podcast, també hi havia de vídeo, no? O, Hem fet, són quatre, quatre sessions, ja li hem fet dos, dos xapes superguais de so, avui heu acabat vosaltres el so amb el podcast i el dimarts vinent fem una miqueta de llums perquè sàpiguen il·luminar i, i poder així doncs, ja autogestionar actes, autogestionar bolos i, i donar vida al carrer. Molt que bé, bé, que molt bé. bé, molt bé, molt guai. I, I també has vingut amb alguna cançoneta no? per posar aquí o què? Sí, uh, després de, de posar-nos deures també a, a, als assistents del curs, um, <laughs> de us porto la cançó de, de Tesla, Primer perquè té tota aquesta vessant dels orígens de l'electricitat, l'electrònica, una persona que ha estudiat que telecos com jo doncs, doncs ens la fem pròpia mm. i que també doncs, són les bases d'aquest mundillo i que també moltes del, de les cançons que escoltem avui en dia, digue-li Zo, digue-li uh, no sé, la Obrim Pas i tal, doncs molts components d'Orxata que ja no estan a, que ja no, ja no està actiu el grup doncs segueixen allà amb el món de la música donant, mm. donant vida, així que Remember Orxata sempre. Som-hi. Molt bé. At the end of the 20th century, Nikola Tesla catapulted our civilization into the new age. Alternating current, radio, fluorescent lighting, remote control on robotics, total of seven smart. Burxata Son Sistema aquí a l'edició 484 del Pim Pam Pum de la mà del mestre Pau, que ha tirat un tema no autèntic. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Pau, moltíssimes gràcies. Yeah. Fantàstica la, la cançonassa d'Orxata i anem amb més música combativa. Foli, que pues doncs toca tuisme. Mira, jo em toca seguir amb, amb un canvi de registre una mica a nivell musical, ja veureu que me'n vaig més cap, a, cap al folk. Són Days and Days, banda nord-americana eh. formada a Houston, Texas. El i... Pau no estaria orgullós. El Pau no estaria orgullós, i tant que sí. L'altre Pau, el, el, el Pou. Pou. En Pou. Interpreten un tipus de folk punk que han anomenat Hightown Trasgrass i promocionen una forta ètica del bricolatge musical. Days and Days grava, produeix i promociona tota la seva pròpia música de manera independent. Són un clar exemple de do-it-yourself. Són Jesse, Whitney, Megan i Matt i toquen instruments com la guitarra acústica, l'acordió, el banjo, la trompeta, l'ukelele o la taula de rentar i el baix. Us portem el seu darrer single que ha sortit recentment, un tema que vull dedicar molt especialment a la Noe, que avui no pot ara, venir, ara. i sempre que no ve li dedico un tema, li envio un fort petonet un temazo que es diu Headquake i que és un autèntic terratrèmol. Yeah. We're dead. yeah! Que bé, els Days and Days. Days and Days, espectacular. Aquesta és Aquest... nova, eh? La... Sí, sí, sí. Recent és, sortida. És el, el nou single que han tret i no sabem si després d'això hi haurà alguna cosa més, però la veritat és que cançó a cançó aquesta penya s'ho valen i, i aquest folk i yankee, almenys a mi, m'encanta, la veritat. Molt bé, seguim amb més música combativa. Ara tenim preparada una altra de, de les components d'aquest curs de, de so i llums que, que, que ha preparat Can Capablanca i la Comissió de Festes. És la Neus, des de Barberà, que també ens porta una cançó que portes. Doncs jo porto a Bolo, de Tribade, que és una cançó una mica... Eh, bé, que genera molta controvèrsia dins del moviment feminista eh, perquè parla del treball sexual i al final treballa, parla del treball sexual com un treball de ple dret, eh, com la resta de, de treballs, no? I, és, i, i et fa reflexionar, et fa remoure i hi ha gent que, bueno, doncs que que y mola i cali kali que dol el que, se ascolta la canción. Así que espero que, que us alguna cosa. Som-hi! Yo casi declarada Y ahora estoy con una puta empoderada No sé quién es la puta, ella es la que paga Dice que no gano para pagarla yo que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Tiene dos móviles como la que antes. No es esa misma edad de los clientes. Me habló por Instagram para criticarme. Dice que no le gusta mi manera de Dice que aprenda a diferenciar. Entre trata y trabajo sexual, que deje de opinar sin tener ni idea de nada. Que todos nos prostituimos a nuestra manera, mamá. Dentro del sistema y que el trabajo asalariado es la misma mierda con diferente correa. Que mis argumentos contribuyen al estigma, que por culpa de eso lleva diferentes vidas. Si tengo que aprender a controlar esta boquita, porque el lenguaje ofende y aquí somos feministas. Que no me queje tanto que parezco moralista. Me lleva de viaje con la pata que les sisa. Dice que se está cobrando el patriarcado, que no me queje tanto que a mí me lo hace gratis nunca me ha cobrado. Que la chula sella y no ha nacido hombre que la haya mandado. Tengo un amor en la calle. Eso que tú me dices yo no lo creo cariño Que en el resto de explotaciones yo no me fijo Que si quiero que lo prohibamos a media me ha dicho Que era bolo casi declarada Y ahora estoy con una puta empoderada No sé quién es la puta, ella la que paga Dice que no gano para pagarla Yo que era bolo casi declarada Y ahora estoy con una puta empoderada No sé quién es la puta, ella la que paga si yo tengo el control, mami, no me subestime. Le estoy apropiando todo lo que no debe. Que se hablan en mi nombre, si me tapan la boca, no es menos patrón el que prohíbe que el que explota. Estamos haciendo pasta prima que no somos Richie. Peor no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son el nichi Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Dímelo, dímelo, dímelo. dímelo. Tú eres dueña de tu tiempo, no. Yo pongo mis normas, mis condiciones, mi horario. Yo marco los días de party en el calendario. Dice que es pecado que estoy vendiendo mi cuerpo si fuera ya no lo tendría, ¿no? Tras obtiene la bandeja con el pulso de sus brazos. Yo también vendo mi fuerza de trabajo. Estamos haciendo pasta prima que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son en Yo soy de las otras del sindicato de bichi. Dime, crimen, crimi, criminaliza mis actos. Prefieren que en lo no cierre el pacto. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. Si tu trabajo actual fue primera opción. casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa. Yo que era casi casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Molve, es un temazo que ha tirat la Neus. <laughs> Eh, la Abolo, de Tribade, molt bon tema, un tema que remou, que remou, <laughs> que és el que volem, coses que remoguin, i ara seguim, bueno, segueixo jo. Segueixes tu? Molt bé. Què jo portes? vaig amb la tercera, tercera ronda. ronda. Eh, jo vinc amb Zoster. Zoster, com el, herpes Zoster. <laughs> com el herpes, eh? Sí, sí, Hòstia. sí, a més, ara us explico. Eh, o sigui, és, el grup és Zoster, la cançó, a veure si em surt, eh? És... Ah, espérate. Agjesam Bioja. Vale, te l'has vale? buscat difícil, però bé. Sí, són de Bosnia i Herzegovina i ja vinc jo amb el Balkan. Bé, ara, ara, ara. Aquí creient lo que me gusta, sí. Potser que faci un programa sense que esperem aquest moment? Sí, no? <laughs> Potser podria fer secció Fot-li Balkan o alguna així, no? <laughs> M'ho plantejaré. Bé, bé, bé. Bueno, la traducció és I d'on estava jo? Eh, I és una banda, la descripció em sortia que és una banda de pop reggae, però els he estat sentint i a mi em pega més que és una, Balkan, ai, una banda de Balkan Ska. Ah, sí, eh? Sí, a més aquest tema també... Ballaruca? Sí, bé, sí, sí. Bé, bé, bé. I eh, la vaig trobar en una llista, perquè vaig estar trobant de... aquí, als Balcans hi ha d'haver també moviment antifa i moviment reivindicatiu, que ah, hi ha, no? però en quant a música a vegades em costa trobar i, i he trobat com una sèrie de sessions de tot de música ska barrejada amb, amb Balkan. Has trobat una mina, eh? He trobat una mina, sí, sí, em vaig estar ja eh, una hora <laughs> que ja vaig dir, ja prou. <laughs> sí, Fregant-nos les mans. Los, arque los arqueólogos de la música, no? I, i res, bueno, la presento avui, jo l'acabo de conèixer també, i un temit així d'esca, que, que Com es deies dir? <laughs> No, <laughs> por, és broma, fa... broma. no, por favor. <laughs> Volen les ganivetades, frisqui flasca, de banda a banda. Això no ho veieu, però està passant. I on estava jo, Se llamava? nikad nisam bio nigdje A ti si brate bio svugdje Imao si priliku da vidiš Imao si priliku da čuješ Ja nikad nisam bio nigdje A ti si brate bio svugdje Imao si priliku da vidiš Imao si priliku da čuješ nikad nisam bio nigdje A ti si brate bio svugdje E pa sad zamisli kolika je moja mašta Ja nikad nisam bio nigdje A ti si brate bio svugdje Imao si priliku da vidiš Imao si priliku da čuješ A kad sam bio ja Kad si bio ti A kad sam bio ja Kad kojim sada stoji A cijeli svijet pod nogama tvojim sada stoji A cijeli svijet pod nogama tvojim sada stoji A cijeli svijet pod nogama tvojim A gdje sam bio ja Kad si bio ti A gdje sam bio ja Kad si bio ti Gdje sam bio ja Katsubioya, Katsubio deep. I guess I'm Bioya, deep. I'm Toma. Toma ahí el Balcán escaqueado. Zoster, eh? Zoster. Zoster, así ah, que no ho he dit. Que, que el, o sigui, el nom del, de la banda, de Zoster, ve de l'herpes Zoster, que un dels integrants de la banda el va tenir i el va superar. Has dit Zoster com, com l'herpes? Sí. Correcte. Correcte. sí, sí, però és així, que es diuen així per l'herpes Zoster. Correcte. <laughs> molt bé, molt bé, molt bé. Doncs després d'aquesta aclarament, d'aquesta aclaració que ha fet la mestra Sadi, seguim amb, amb més programes, seguim amb més edició de, del Pim Pam Pum i ara és el mestre Tecles que tira la seva tercera bala per acabar ronda. Què portes, bonic? Jo porto uns clàssics. Avui porto el Revolta 21 des de, <laughs> des de Sant Pere de Riu de Bitlles, no? Em sembla que, Classicons, que són. eh? classicons, i he estat mirant a veure quines havien sonat i he triat una del seu disc del 2002, Font la tira, que es deia un, El crit d'un poble, i he triat la cançó Encerrem el poder. Som-hi! Som-hi! Surrem el poder, destruïm la corona, alimentada pel sistema, alcem-nos contra ells. Estem farts de la corrupció, farts de les vostres mentides. No us escoltarem, us obrirem els ulls. Frustració, dominació, sentiu la ràbia d'una nova generació. Estem vivint, estem morint, però mai pararem de lluitar. El Revolta 21. Revolta 21, espectacular tema zarranga. Això quan ens també. vam conèixer estaven on fire aquesta gent. Eh? Sí. <laughs> I ara bueno. ja, ja no toquen fa temps. Bueno, un, un odi noi, clar que sí, Revolta 21. Pues, eh, després d'aquesta excel·lent calçonassa que acaba de tirar el mestre Tecles, continuem amb el pim-pam-pum i ara ens sembla que arriba una nova secció. Una seccionassa. secció Punky Dona. Així es penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Les protagonistes d'aquesta setmana són el grup Heart Attack. Ells són Anna, Antia, Paula i Alicia. El grup neix a Lleó el novembre del 2020. Les seves integrants de professió treballen en el món de l'educació i la intervenció social. D'entre les seves aficions destaquen el muntanyisme, muntar en bici, llegir, anar a concerts, sortir amb les amigues i viatjar. De manies, les Heart Attack no són gens maniàtiques, però una cosa que tenen clara és que no suporten a les forces de l'ordre, 13-12 a a cap. La seva ideologia està lligada estretament a la militància social i activisme i és que treballen activament en moviments socials relacionats amb el transfeminisme, l'habitatge, l'ocupació, l'antiracisme, l'anticapitalisme, l'antifeixisme, l'antipsiquiatria i l'ecologisme. De caràcter, les Heart Attack tenen mala llet, són intenses, solidàries, compromeses a nivell social i d'una simpatia marcadament selectiva. Quan a les seves influències musicals destaquen bandes com Troika, Genderlex, Zoquetes, Tomar Control, Electroduendes, Bikini Kill o Les Vulpes. Abans, amb Heart Attack, eh, abans que amb Heart Attack, Antia, la guitarrista del grup, va estar en una altra banda que es deia Itzala. Quan els hi preguntem per records del primer concert, recorden Clay Ras, Nervis, Eufòria i Mascaretes. I pel que fa als plans de, de futur... <laughs> sí. I pel que fa als plans de futur, volen enregistrar un nou disc, fer nous temes, donar concerts al màxim, acabar amb el patriarcat i continuar juntes. Per cert, els hi van preguntar pel significat de les sigles Harta que apareixen al seu nom i de moment és un secret que no desvellaran fins a la publicació del seu nou treball, així que ens haurem d'esperar. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Heart Attack, les protagonistes de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana. Banda de punk feminista des de les entranyes. Venen de Lleó i porten energia i ràbia a parts iguals. Edison, Anna al baix, Antia a la guitarra, Paula a la veu i Alicia a la batera. Us deixem amb un tema extret de la seva maqueta del 2023 que podeu trobar al seu bancamp, una gardela que porta com a títol Flea Beating i sona així de bé! Yeah. Free Bleeding de Heart Attack en una nova secció punk i dona, l'edició 120 d'aquesta secció que tant, tant ens agrada fer aquí al Pim Pam Pum. Mm. Moltíssimes gràcies, Anna, moltíssimes gràcies, Antia, Paula i Alicia, per fer possible una nova, una nova secció punk i dona aquí al Pim Pam Pum. Espectacular aquest Free Bleeding des de la seva maqueta del 2023. Una força abraçada, amigues. Molt, molt bé, bé, molt bé. bé. 120 ja, que... van, eh? Sí. Sí, sí, mm. sí. Molt bé, molt bé. I segueixen arribant i la veritat és que ens, ens fa molta il·lusió cada vegada que arriba una nova secció. És, és tota una joia. Més música combativa, més edició 484, ara més música de la bona de la mà de la mestra Sadi, que tira la seva quarta bala. Quarta estem, estem en penúltimes, eh? Sí, sí, sí, sí. Jo segueixo amb el punk. Bé, a mi m'agrada això. Amb el punk, però punk pop. Hòstia. <laughs> Popeges? Popejo, popejo. A veure, a veure. Uh, vinc amb les Amparito, que ha sonat aquí de la mà del Ricky i el tema es diu Dolor, que aquesta no ha sonat i, i us la porto avui. Eh, ja suposo que el Ricky ja les va presentar, és una banda de, de punk pop de Madrid i, i això. Eh, a mi em recorden una mica... Eh, les, jo que sé, Columpio Asesino, la Sandré també, que hem portat per aquí. Hòstia, sí. Eh, que més? Eh, Bala també, no? Així... El rotllito aquest del neopunk, aquest, no? que sí, fa ara sí. i així. Que és tota una escena, podríem dir. Eh? Sí, eh? Hi ha sí, sí. diverses bandes i... i sí, estan naixent estan... moltes sí. bandes noves ara d'això, de, de punk, però pues, experimental no. també, sí. no? I això, pues, vamos a darle caña. Fomli. si tanquem... <laughs> no sabem què hi ha. <laughs> Què és això, aquest so? Era un mòdem, era un mòdem. Però pillant coses rares, aquest mòdem. Un fax? Desbloqueando recuerdos. <laughs> molt pues... bé, molt bé, molt bé. Aquí estem amb l'Amparito... Amparito... Amparito Banda. que, el, que el Riqui ja les havia portat, de fet. Eh? Que el Riqui sí, les havia però portat ho he hagut de mirar el... perquè no me'n recordava, la veritat. El 2019. I que no era sí. l'Amparo Sánchez que també ha sonat abans, eh? No. No, no, no. no. <laughs> Era Amparito. Fantàstica, fantàstica la cançonassa de la mestra Sadi. Estem en les, en les últimes eh, cançons del programa. Eh, Ricky, què et semblaria si et faig una putadeta i et dic que em tiris una falca? Tio? Vinga, ho tinc preparat. <laughs> Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'Ivox. I... I a l'Ivox i, i, i, al I a la quartera. I a la quartera i allà no ens demanin, clar que sí. Molt bé, després de, de la falca ben tirada pel mestre Tecles, és ell mateix que, que acaba ronda, estem amb les, ell tira la seva penúltima, arriben les, les últimes aviat. Amb què, amb, què, amb què comences a acomiadar? <laughs> Mireu, ara... Eh, <laughs> saps aquests epic fails totals? Em va passar un epic fail. Sí, eh? Jo que sóc una mica futbolero, una miqueta entre cometes, ho som, ho som. Després de, del Barça-Nàpoles, des, després vaig preparar, no el mateix dia, sinó el dia següent, eh, vaig preparar el programa i, i vaig pensar, portaré una banda de Nàpoles. I vaig Clar buscar sí. lo, lo típic, no? Punk, Nàpoles o hardcore, no sé què vaig posar. Eh, I vaig trobar una banda i pum, l'escolto, que guai, me la descargo. Tot fluïa. Vale, tot bé. I després ja quan, en una altra fase que vaig començar a buscar més info de, de la banda, a veure d'on so, o si de quan fa que toquen, quin disco mm. hi ha mm. per aquí, no sé què, <laughs> pues no són de Nàpoles, són de Naples, <laughs> que és Florida eh, i Anquilàndia. Ben provat, ben provat. O sigui, us porto una banda de, de Naples. <laughs> bueno, només hi va una O, no? Faltava la O, però la P amb la... bueno, ahí, bueno. Eh, potser allà ho escriuen així, no? Claro que sí, Ricky, te lo mereces. Naples, Florida. <laughs> Hòstia puta. Però després, és que per mi tot tenia sentit perquè el, el disc es diu La pressa de la Bastilla, en francès, la, la pressa de la Bastilla. Jo no en sé de francès, però... Jo tampoc. A mi em pilles una mica fred. I dic, bueno, però estan més a prop que Yanquilàndia està Home, sí. d'Itàlia. Sí, no? sí. Bueno, en fi, es diuen no, no, no string labs, no queden cordes, em sembla que vol dir això, i us porto un tema que es diu Get Me Out, traieu-me traieu, traieu d'aquí, sisplau. Anem-hi! <laughs> Això aquí, birres al terra, clink, clink, clink. No string left, get me out. Sense des, de, des de Nàpoles, no? <laughs> Des de Nàpoles. Des de Nàpoles. A Florida, no? A Florida. <laughs> Déu-n'hi-do, déu nhi déu si, si hem viatjat, com li agrada eh, però a bona, bona merda que foten aquesta sí, gent. Eh? Sí, sí, sí, bona canyuqui, canyuqui de la bona. Per cert, que no hem saludat a, a les nostres companyes que no estan avui aquí, ni a l'Eric, ni al Pou, ni al Manol Aken, ni a, ni a la Noé. per tant... Una, a la Noé sí que l'havíem saludat. A la, a la Noé sí, perquè sempre li dic una cançó, però, <laughs> però a la resta de, de l'equip no i, i sempre les trobem saludat, a Sí, i en Pou. Vale, pues si anem amb, amb les últimes de les últimes, em sembla que la, la, la última la tiro jo. L'última de les penúltimes. Ah, l'última de les últimes ja? Sí, sí l'última, última. Ah, última. Sí. Hòstia, hòstia, és veritat, sí. és veritat. Sí, sí, sí. Sí, sí, que fem una ronda menys. Última de les últimes, homònimament parlant, som Brigada Moreneta, la nostra estimada Brimo. Uh. Mm. Sí, sí, sí. Bon. Mandanga nova, aquests han tret mandanga Bo nova. Bona merda, sí, sí. La Brimo torna a la càrrega amb els seus passamuntanyes i la contundència que les, que les caracteritza. La banda de punk rock subversiu de Vilanova i la Geltrú, activa des del 2015, acaben d'estrenar el primer i únic avançament del seu nou EP que es dirà Deliris. El tema que es diu Explota està produït per Brigada Moreneta, la gravació i mescla va a càrrec de Xavi Escribano a AM Studi i la masterització és de Víctor García Ultramarinos Costa Brava. El tema, a més, ve acompanyat d'un videoclip guapíssim d'Adri Jové i Gerard Bufí. Amb tots vosaltres, la Brimo i el seu Explota. yourself. Era Brimo, Brigada Moreneta, des de Vilanova i la Geltrú i el seu Explota, que no podia deixar de sonar en aquesta edició tan especial del Pim Pam Pum. Quanta contundència, no? Eh, van, van, van a zapatilla autènticament aquesta penya. Buah, la que ens espera amb aquest disco, no? Sí, moltes, moltes ganes de, de que vagin traient eh, aquest nou EP, que estarem molt, molt al darrere, aquest Deliris, i, i, i els hi seguirem la pista. De fet, és una banda que va venir aquí al programa a fer entrevista i que bueno, són, són uns col·legues. Clar que sí. I tant. Molt bé, doncs després de la Brimo, ara sí que arriben les últimes de les últimes, anirem amb el resum. Un dia fer entrevista i també algun dia en directe, que també els hem sí? tingut en directe sí, aquí a, correcte. a la plaça d'aquí al cantó. Certament, certament va ser així. L'últim gran que va ser el 300, l'últim gran perquè el 400 era en pandèmia i tal, i, sí. i ara estem darrere dels 500 a veure què. A veure què. Mm. Vale, pues si anem amb el resum, penya, el programa ha estat un programa especial des de la sala de la quartera del Casal Can Capablanca per al curs de so i llums organitzat pel Casal i la Comissió de Festes Populars de Sabadell. Gràcies a la gent de l'organització per comptar amb nosaltres i a totes les que heu vingut. Hem tingut un record molt especial per la gent de l'Obrera, que ahir tristament va ser desallotjada i tirada a terra, tot el nostre suport eh, per les companyes de l'Obrera, un desallotjament, mil ocupacions. I a la secció Felicitant... Foli! Foli! Foli! <laughs> ens, hem, ens hem atipat amb els DISL automàtic i el seu exquisit I'm a Vegan. I a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la banda lleonesa de punk feminista Hark Attack. I amb això i amb dues cançones, cançonasses més eh, arribarà a la fi aquesta edició, la, la penúltima del programa La tires tu, Sadi. Amb què t'acomiades? Jo m'acomiado avui amb la Sara Eve. Bé. Eh, que estic enamorada d'ella. Eh, amb la cançó Movimiento Social, entre parèntesis el deseo, eh, bueno, pues un dels temes eh, al que ens acostuma la Sara Eve, eh, dando canya i Temazos. no guardant-se res. <laughs> I, i res, mm, donar les gràcies sempre per per tenir un espai on poder compartir el que més ens agrada, que és la música, sí. eh, sempre esperant cada tres setmanes per poder venir. La passada va ser formato àudios, que no va estar malament, va estar molt, no? bé. va estar guai, va estar, va estar això genial. es pot mirar d'instaurar. I, i rei, gràcies també a la gent de, de la quartera, de Can Capa i a la gent de, del curs que han vingut aquí també a aprendre una miqueta com es fan aquestes coses i a veure si s'animen també a fer cosetes. I tant, Espereu que, que sí. sí. I tant que sí. I, I amb això tanco. Molt bé, i l última de les últimes, la cirereta del pastís la posa el mestre Tecles, amb què, amb què dius adeu? Jo, com, com havia promès alguns programes enrere, us porto a Chazo, que és aquella banda de punk contundent de, que eren de León, que us vaig portar, però us vaig portar, en la, en els, us vaig portar el seu bonus track, que era rotllo cantautor. Mm. Que era sí. guitarra acústica sí. i tal. Chazo, sí, sí, sí. Doncs avui us porto... Tremendo temazo el que vas portar. Mm. Avui us porto exactament el mateix disc, perquè, perquè veieu que no és una altra etapa ni res, sinó és el mateix disc del 2006, que es deia La ley del oeste, i he triat una cançonassa, una cançonassa que es diu Construyendo el odio, que parla una mica de, de, de la tele, dels mass media, que te van enverinant, te van enverinant, te van enverinant... Com li mengen seus... la olla a la penya. I una mica d'això. Molt bé. Molt bé. Doncs amb això acabarem, amb aquestes dues cançonasses. Ens acomiadem de totes vosaltres. Ha estat un plaer estar avui aquí a la quartera per tota la gent de, del curs de, de So i Llums i ha estat un plaer també compartir taula amb les companyes del programa i tota la gent que ha vingut. I no sé si volem afegir alguna coseta més, penya. Sí, m'ha tirat ja. no? <laughs> Bravo! Uh -huh. Merci, penya. Molt bé, doncs amb això acabem. Com sempre dient família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut, Salut i revolta! Uh -huh. Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco, y hay que quemar. hay que armar algo para quemar, hacerte un fueguito en donde sea, una velita. Así que, fíjate bien que querés quemar. El deseo, lo que pasa entre Saló, Yo quiero lo. el racismo, haciendo vio el control, destapando su discurso, cambiándolo de color, combatiendo su violencia con cabeza y corazón, y gritando al mundo que hoy se ha muerto Dios, no te por vencido, comunicar, escuchar, y envueltos en un clima que tiene que explotar, empuñamos nuestras armas, segregando el odio necesario para contrainformar. en un donde se vacía el contenido, se fomenta el tedio y se ignoran las causas de la desigualdad, generando pasividad en un claro objetivo, mantener el desorden establecido. xarxa i als carrers. Salut, Salut i revolta! revolta!